Sibeuan enplegu hanitsa egonotika ilotzuk dia eta hen aktivitatea hanitsa paltu da. Mauleko elkar entreprezako Jean-Jacques borde. Bai, amini bat uh, zinez anpetu duzu, zenta bon, eh, gue klientak uh, eh, behetzutuzun aninai, zenta guk uh, aeronotiketan aigututzu uh, askarki eta hortan denak uh, zerratutzu txan. Guk, bon, jabili ditugu langabezia mena huai... Uduzita zuete hilabediko eh, dugula urte uh, eh, urentzin. Ez dakizugu eh, bate-bate hoai uh, ezte den uh, udatik landa. Uduzita zuta mini beltzen ba, aidela zelia bai. Best jenten kuntsumitze komaneak kambiatu dia eta aeronotik gain beste industriako sailhanitz merkatiaen apaltziaz hunkeik dia. Bulegoetako mibliak egiten tian itxasuko alki entreprezako, eniau en abea, jenten lan egiteko maneak e-kambiatuko dia, eta hek hen mübleen egiteko manean egokitu beharko die. Beraz, uh, aldatuko diren oiturek, uh, eh, izan dituzte ondorioak gure gure produktuetan txegur beharretan, eh, berba bulego ahondiak, nahasiak eta banatuak gutituko dira, hortan eh, prestatzen ari gira produktu berri batzuekin, eh, komunikazio modu berri batzuekin ere, eta albezain bat prest izan gaite zen edo zein joatea. Egan behar da mementuan konfinamentu aitzineko manhaketen prestatzen aitzera, bena merkatia nekez berriz abiatzen dira.